Iam, ciam la suno subiris, malumo simple regis. Homoi retirigis heimen, fairo ludetis en la cameno, cae la mondo quietigis. Sed tiu rilato inter homoi cae malumo tute shangigis ciam ni ecregis la lumon. Unue venis candeloe cae ole lampoe, cui donis etan lumon, sed postulis sorgon cae monon. Sed poste, en la decoca cae decnaua iarcentoi, gas lampoi comencis aperi en grandai urboi. Subite, eblis promeni nocte sen lampo en mane. Stratoi farigis pli securae, au almenau tiel sentigis. Por multae estis quasau nova epoco de liberezzo. Nocta vivo floris. Teatroi, cafeoi, caec puticetoi restis malfermitae, cis malfrue. Sed la vera revolutio venis cun electro. Comence gi estis nur por riciuloi, au por gravae locoi, ciel stazidomoi, cae palazzoi. Sed posti oma tempo, electra lumo oftigis. Domoi, lerneioi, fabricoi, cioi ecbrilis ec post sun subiro. Citiu nova lumo ne nur helpis labori au legi vespere, gi vere changis la viv manieron. Homoi laboris dum plida horoi, infanoi lernis en chambroi cun lampoi an statau fenestroi. Iom post iom la tuta ritmo de la tago changigis. Sed ne cio estis positiva. Tiel nomata lum poluo farigis problemo. En multa grandae urboe oni appenao povis vidi la steloin. Noctae bestoe, kiui cutimis movigi en mal lumo, nun confusigis brisia voio. Cae ancau ni, homoe, suferas. Esploroi montras, che troda lumo nocte povas geni dormon, cae je longa tempo, ec tamagi sanon. Malgrau tio, artefarita lumo estas miraclo. Imagu kiel homo en la decsepa iarcento virus modernan urbon, brili de aviadilo. Versaine li pensus che gi estas lando de magio. Kai iel, eble gi ja estas. Hodiao oni sercias equilibron. Kelkai urboi provas malaltigi la brilezzon de strat lumoi, au usi intelligentain sistemoin, kiwi brilas nur kiam homo au auto proximijas. Ancau heme ni lernas mal salti e pli frue, au usi pli mildain lampoin vespere por helpi ni andormon. La nocto eble ne plu estas tiel mal luma kiel antaue, sed gi ancora existas. Cai eble, se ni lernos shalti lumon cun iom pli da saggio, ni povos de nove malcovri la belezon de la mal lumo, de la steloi super ni.